الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى zahvaljujem što nas je okupio u ovoj jednoj od njegovih kuća i molim ga te bareke od da nas uvede u džennet molim ga da nas uvede u džennet, u društvo, najodabraniji ljudi. Molim ga da nam olakša put prema džennetu, da, nam, da nas zaštiti, da nas sačuva. I molim ga te barak i otala da nas učini od onih koji će raditi postupke i dijela, koji će biti uzrokom njegove ljubavi prema nama. I molim Allah da nas zavoli. Molim Allah da nas, da nas zavoli. Ja sam večeras, braćo moja i sestre, sa vama pripremio jedan kuranski ajet. Je tako? A da vam kažem iskreno, najdražije mi je ovako držati dersove. Znači, jedan ajet i kad spremam ders, volim uzeti jedan ajet, pročitati njegov tefsir i onda o njemu puno razmišljati. I jedne prilike mi je jedan šej rekao, ka, kad su me ubacili ovdje u ovu kolotečinu, kad su me ubacili u mješalcu, rekao mi je riječi, koje riječi nikad zaborav. Kaže, uh, a prvo mi je dao mikrofon iznenada, ja sam se iznenadio, nisam htio govoriti. To je bilo u eter, to je bilo u skoplju. I on je ništa mene nije pitao, samo me najavio i gurno me. Mene se osjekle i noge, i prsti, i kosa, i srce, i mumrez, sve. Zatate, ali su mi rekli jednu stvar, kaže, od dersova ćeš se najviše ti ofajditi. Ja tad, jel da sa svojim skromnim znanjem, nisam mogao da kuši šta vam govori, ali vidite nešto, ja sad govorim vama noćas jedan ders, sutra drugi, drugima, prekštra trećima, i to su različiti vrsta dersova, tako? Kome ja najviše govorim? Sebi. Je tako? I kad govorim, znači možete onda zamisliti koliko ja puta moram protiv sebe govoriti. Gleda ovako u tebe, a sebi govorim. Znam da to ima kod mene. Mislim, nije ovo Džibril, ali celam. Izo. Tako. Koliko puta ja moram sebi govoriti? Ovo ne zna ako nije doživio. Koliko puta moram progutati pljuvačku? Trebam vas podučiti nečemu, a stoji kod mene. A vi ne znate da to ima kod mene. Zna Allah. Svatate? I zasigurno u kontekstu toga i govorim. Znači, jedan ajet, kad ga govorim 20 puta, i to mi se dešavalo, kad ga 21. put govorim, kao da ga govorim prvi put. To je Kur'an. To je Allahov govor. Što kaže še i porća jedne prilike, kaže o, su, o, o samo prvom ajetu sure El fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kaže učenjaci su govorili govori dan danas. O samo jednom ajetu. Jer to je Allaho govor. I zaista Allah te bar katala, on otkriva ljudima, ali tako, a, tu njegovu, tu njegovu, ovaj, stiliku govora, ali tako, da ta, tako izrazim. Otkriva ljudima uvijek, uvijek nešto novo. Pa ćemo mi večeras govoriti o tome na koji način Allah te bar katala obraća sa robovima koji su pogrešili i koji greši. A ovo je za nas velika lekcija. Jer mi često znamo gledati ili gledamo čovjeka da nam je da je on bezgrešan. Da mi je da ga ja oblikujem da on ne možeš bolan. Sad ćete vidjeti. Kaže Allah te barake u ta'ala Kul ja ibadi jel ladina astrafu. Gledajte. Salam. Kul ja ibadi. Kul reci o robovi moji. Slušajte dobro. Kul ja i badi. Obraća se Allah kome? Svojim robovima. Pa ide dalje. Kaže kul ja i badi. Jel ladine asrafu. Pa ću pročitati do kraja. Jel ladine asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmeti Allah. Kaže uzvišeni. Kul ja i badi. Ponavljam. Kul ja i badi ladine asrafu. O robovi moji koji ste se šta? prema sebi ogriješili. A slušajte dobro. Ovo eladine asrafu su robovi, koji robovi, braćo moja? To su oni koji su radili mnogo loših dijela. Eladine asrafu, to znači ne koji ste, koji ste uh, kako ovdje kolka korkut prevodi, koji ste se prema sebi ogriješili. Ne, ne, ne, ne. Eladine asrafu znači puno ste uradili grijeha. Pa Allah kaže opet, kul ja i badi, o robovi moji, koji ste? Eladine esrefu. Pa kaže dalje, Ala enfusim la taknatu min rahmeti Allah. Kaže, nemojte gubit nadu rahmeti Allah u Allahovu milost. Iako su toliko grijeha napravili, pa tako, Allah ih naziva kako? O, robovi moji, o, robovi moji koji ste prešli granicu u grešenju, nemojte gubit nada u moju milost. Pa kad Allah tako doziva ove eledine esrefu, o, robovi moji, šta je onda sa onima koji nemaju toliko greha? Kad ove naziva kulijaj vadi, o, robovi moji, dozivaj Eledi nestrfu. Koji ste pretirali u greši. Nemojte gubiti nada u lavo milost. Je tako? Pa kaže dalje uzvišeni. Inna Allahe jakfiru zunube džemija. Allahu akfir. Kaže, Allah će sigurno ovo džemija sve grijehe oprosti. Braćo, Allahu akfir. Sve. Samo ga trebaš za molu. Znamo da mu se obratiš i kažeš, gospodaru moj, Oprosti mi. Svaki dan. Vidi ovo, oprosti mi. Uradio gre, opet oprosti mi Allah. Oprosti mi, Allah kaže, inna Allahe jahfiru zunube džemija. Allah će ovo, inna Allahe jahfiru zunube džemija, ono Allah će sigurno, znači, nema sumnje, sve grehe oprosti. Pa kaže dalje uzvišeni, gledajte ovo, onda kaže, inna hu, huvel gafuru rahim, On doista mnogo prašta i on je milostiv. Kako neće oprostiti kad je milostiv? Je tako? Allah je sebe nazvao milostivim. Zašto bi bio milostiv kad ne bi oprašto? Tako? E, pa kaže Allah te bareke od tala u ovom kaže i ovdje su istaknuti braćo moja oni koji su halalite mjeru prevršili. I to znači jele dinestrfu. Znači, izriči to na njih Allah misli. O njima govori. O robovima koji su protjerali. Ele dinestrfu. Nemojte gubiti u Allahom nadu, u Allahom milost. Pa kaže, i zašto treba biti sretan zbog ovih riječi? Slušajte sad, kaže uzvišeni. Vasariju ila magfiretim min robikum od džennetin, arduha sema vatu vel ard, uiddet lil mutakin. Slušajte dobro. Kaže uzvišeni. Osari u ila maghfira. Ovdje je korkut preveo nastojite. Ne. Osari u znači požurte. Hitajte. Radite. Trudite se. Da kaže šta? Da zaslužite maghfira. Oprost gospodara svoga. Pa kaže dalje. O džennatin arduha, o, džanna, o džennatin arduha se ma vati I džennet kaže prostran ko nebesa i zemlja. Gledajte sad. Kaže Uiddet lil mutakin pripremljen za one koji se Allaha boje. Gledajte, braćo. Džennet je pripremljen. Kao da ti neko spremi sobu i kaže, evo, sve sam ti pripremio. Je tako? I ti vidiš da je spremno. Je tako? Jedino ako si budala pa da se ne trudiš. Kaže ti uradi to, evo ti kuća. Djaba, spremna. Jel da? Evo je. I ti ćeš se potrud. E ova jekin Allah od nas traži. Kaže, vosari vila mahfiratim i rabikum, od džennetin ardu ha sema vatu al ard. I nastavite, požurite, da zaslužite oprost. Prvo oprost. Jer se Allahom milošću ulazi u džennet. I džennet prostran koliko nebese. Zašto oprost prvo, pa onda dženet? Pa kako ćeš ući u dženet, a nisi molio da se oprosti? Nisi tražio da se oprosti? Kako ćeš ući? Uvidjet li mu takin? Pripremljen za one koji se Allaha boje. Evo ovo je puno ozbiljnije. Džennet je pripremljen, gledajte, u prvom dijelu ajeta uzvišeni kaže nastojite da zaslužite oprost gospodara svoga i džennet spreman, pripremljen. A prostran ko nebesa i zemlja za one koji se Allaha boje. Zato, braćo moja i sestre, u tvom srcu i u mom srcu samo može biti straha od Allaha te barke tala. Koja je, koji je to strah, braćo? Ne smije da te bude strah da izvršavaš njegove propise. Nikog. Ako te bude strah nekoga zato što klanjaš, imaš ogroman problem. Ako te bude i ako te strah da kažeš da ti Allah gospoda, jel za tebe džennet pripremljen? U iddetu il mutakin. Pripreme za one koji se Allah boje. Pa i onda Allah opisuje. Ko su ti koji se Allaha boje? I nećete, braćo moja i sestre, naći nigdje u Kur'anu i sunnetu da trepnete okom, a da ga nema opisano. Zato Islam ne trpi blefere. Tako? Islam ne trpi mulje, petlje, ne trpi. Odma te Kur'an razotkri. Odma izađeš na površinu. Odma te nema. Pa ili si lažov ili nisi. A i utr koje kulu amena velu maju tenun. Ole kad fetene ledine min qablihim. Da Allah pokaže na onaj među vama koji govori istinu i koji lažu. Eto ti. Znači ovdje Allah te bar nije dozvolio nikom da kaže ja ću pokazati Ko laže, ko govori istinu, ne, ne, ne, Allah kaže, ja ću pokazat. Među vama, ko govori istinu, ko laže. I kaže dalje uzvišeni, kada opisuje uh, one koji se Allaha boje. Znači, rekli smo početak ajeta, oni koji nastoje da nasluže oprost od, gospodara i dželet prostran koliko je nebesa i zemlja, koji je pripremljen za one koji se Allaha boje. Pa ih Allah opisuje. Slušajte, braćo moja الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Prvo, za one koji Ovo je poziv. Braćo, ovo su ozbiljne stvari. Za ove je džennet pripremljen. Ovo kaže Allah. Je tako? Za ove je džennet pripremljen. I sad ih Allah opisuje. Ovdje nema imena i prezimena. Izet Hadžić. nema. Ga nema, <laughs> garantovana distorca. Mene i tebe nema. I ne znamo šta piši. I ti ćemo završiti. Niko od nas ne zna. Ali nek vas bude strah. Jer ne znate gdje ćete završiti. Ali se opet nadajte Allahove milosti. Pa kaže, opisujući uzvišeni, alladine yunfikune fi sarra'i wa dharra za one koji uh, i kad imaju i kad nemaju daju uh. kad god se spomine dženet braćo moja i kad se spomine nešto što je vezano za njega za ulazak sigurno je nešto teško Ne, <laughs> nemoj blafirati za oni kad imaju i kad nemaju daju A nije samo daću kad imam. A možda neš ikad imat. Kako znaš daš imat? Daj sad, ne mogu, moraš do ovu put. Tako. Znači, prvi opis oni za koje je dženet pripremljen jeste koji daju kad imaju, kad nemaju. Drugi. Veli Velikazi minel gajze vel afinanim nas. I kaže, uh, koji kaže, stržbu savlađuju, i ljudima praštaju. O. Hm. Gledajte ovdje, broć. Dženet pripljemen prvil. Koji daju kad imaju, kad nemaju. A onda ide koji sržbu savlađuju. I nije samo kad je savladaju. Kaže, ja sam se klonio rasprave i ja odo. Ne, ne, ne, ne moraš se vratit. Pa pružit ruku. Lako je nabrati i otići. I koji kaže uzvišeni, ljudima praštaju. Sad će mjesec Ramazan. A i van njega, sad mjesec Ramazan. Isko... Jel meni nešto govori? Ne. Zad, vidim nešto u šifru. Ne Možda reko u Sarajevo imala šifru. Pa. Zad, ovaj, sad će Ramazan. Uđite u njega čisti prsa, braću nemojte prolaz kraj brata, imaš nešto bi mu rekao, ali nisi ispekao. Stani, brateš, stani malo. Salam, aj, salam. Pa ne, hajmo se izmiri. Evo do mene, u redu, nije bitno do koga je, tako? Ide Ramazan, hajmo prsa očiti. Allah kaže da je pripremljen džene za one koji ljudima praštaju. Ja kad govorim o praštanju, zna se o čemu se govori. I zna se Kome se prvenstveno prašta? Ovima koji su zajedno. Šta će oprostiti onom ono? Nisam ga nikad ni vidio, nema mu šta ni oprostiti. Ja i ti, znači smo zajedno ovde, radimo zajedno, živimo. I sasvim je razumljivo da među nama mora biti, što bi Nana rekla, trzavica. Jel da? Mora biti. Pa poslaniku, ali sela to je džemat, pa je bilo problema. Jel tako? onaj na bedru ukrop. Strelci pobjegoše, stiđaše sa Uhuda. Njegov džema. Je tako? Gamidika uradila što uradila. Hatib im velta šaljen. Njegov džemat. Problemi. A ti hoćeš da u nas bude sve. Što sam džakli kažu, cakom pakom. Mora. E, zato uzviše i kaže i koji ljudima praštaju. Jer ovo su veličanstvene čini. Ovo je veličanstven čini da čovjeku ili bratu svome oprostiš. Zatim dalje. Allah Tebar Kvetala kaže na kraju ovog ajeta ide ljubav. Wallahu yuhibbul, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kaže voli one koji dobra djela čini. Molim Allah da nas zavoli. Gledajte, braćo. Znači, krupna je stvar dati kad imaš i kad nemaš, srđbu savladat i ljudima prašta. Allah kaže, kad ovo uradiš, on te voli. Wallahu yuhibbul muhsinin. Zašto ovdje muhsin kaže uzvišeni? Nije rekao muslim, nije mu'min, već muhsin. E, slušajte sad. Praštanje nije naređeno, tako? Dobrovoljno. A kad smo učili o imanu, Znamo se tre, dijeli iman na osnovni, na vađi bina. Koji je treći? Mustahab, ovo je treći, to je mosini. Osnovni je da imaš namaz, nemaš širka. Vađib da nemaš veliki greha, ostvaruje se vađib iman. I treći, da ljudima praštaš, da daješ i kad imaš i kad nemaš. Sržbu savlađuješ. Mada ima sržbe koja zna biti vađib. Tako? I Allah kaže Wallahu yuhibbul muhsinin. A Allah voli muhsine. Koje? Kaže moj rob mi se neprestano približava farzovima. Pa onda na filama. Sve do ga ne zavoli. <laughs> Allah. Jel slušate li ovo? Allah kaže sve do ga ne zavoli. Pa onaj ko hoće da ga Allah zavoli mora se potrudit da ide voljenom. Je li tako, vraću? Moraš se potruditi. I ko je svijest, ko će blago ono koga Allah zavoli? Kaže Allah, kad zavoli roba, koga dar ne ja vam objavim, vrat. <laughs> Ako rato je protiv Allaha, šta će rata? Niski. A uzrok pobjede kod muslimana jeste da je Allah zavoli. Da jela voli. Da nas voli gospodar. Jer mi ne pobjeđujemo snagom svojom. Ne pobjeđujemo oružjem. Ne pobjeđujemo raketama. Tako vam je Allaha. Ni zgradama, ni kompjuterima. Nego samo i badetom Allahom. A oni gube radi griha. Makar je bilo milijarde. Uzrok na vojnom polju pobjede i poraza jesu grijesi. Kaže dalje uzvišeni. Nakon što voli one koji dobra djela čine, ide ponovo opis. Koji? Kaže, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ لَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Kaže uzvišeni, kada opisuje one koje on voli, koji dobra djela čini. Kaže, koji kaže kada grijeh počine i kad se prema sebi ogreše kaže Allaha se sjeti i za oprost svojih grijeha zamora. Pa gledajte, braćo moja, nema ga od vas ovdje ni jednog, evo sebe, a da nisam grijeh počinio. Nemoguće. Pa ljudi, da ne učinim grijeh, kako bi onda osjetio slast oprosta od svog gospodara? Ovo nije poziv na grije. <laughs> Razumijete? Ste sad re, ovo je nama dobro reče. Ne, nužno je da i moraš uraditi. Ali kako bi osjetio, šta bi nam onda Allah opraštu? Kako bi osjetio onu ljepotu? Allah se kaže, sjete, urade i onda, što sam to uradio? Pogotovo grijesi u osami. oni peku, oni ubijaju, oni te rasturaju. I opet uzvišni kaže da će i pokrit. Kao što je pokrio i na dunjalku. O tak? Pa kad vidite da je Allah nekom otkrio grijehe, znajte dobro, znajte dobro da je blizu propasti. Jer Allah kaže pokriće grijehe dok sam rob to ne uradi. Pokriće pa će i nastanje dan pokriti, tako? Zatim kaže uzvišeni, kaže kad se sjete Allaha i oprost za grije sve zamoli, pa kaže daj, gledajte ovo, subhanallah. Wa men يَخْفِرُ ذُنُوبَ illa Allah. Kaže, a ko će oprost grije ako neće Allah? Kao Allah se pita, kao da pita nas, pa ko će oprosti ako neću ja? Je tako? Jer da nam Allah ne oprašta grijehe, mi bi, braću moja, ne mogli više klanjati. Ne bi mogli put njemu dove. Ne bi mogli raditi dobra djela. Zbog čega? Grijesi bi nas satirali. I kad vidite da je neko zaluto, ne do Allah, nemojte ga žaliti. Nemojte ga žaliti. Da je molio Allaha za oprost grijeha, ne bi došao u tu situaciju. Allah bi ga čistio, bi bio lahak. E tako? nego nije molio. Nije htio da moli, pao je očaj. Ne znam šta da je uradio. Mislio je da je to beznačajno i onda je pao. Kaže uzvišeni, kaže i oni koji svjesno u grijehu ne, ne istraju. Koji svjesno u grijehu ne istraju. Ovdje se prvenstveno radi, Allah najbolje zna, o velikim grijesima ovi mali, ali da u velikom svjesu istrajava što je veoma opasno. To te može izlagat dženevskoj kazni. A mi nemamo namjeru da se igramo na ovom svijetu. Pa Allah te bar kutala kaže U Ulajke hum magfiratum mi rabbihim o džennatum tajri min tehtiha anhar halidine fiha. O ni'ma ajrul amilin. Kaže uzvišeni. Njih čeka nagrada. <laughs> Allahu akbar. Koja? Kaže oprost gospodara njihova. I dženneske bahće tahti halanhar kroz koje će rijeke teći u kojima će vječno ostati pa kaže uzvišeni <coughs> Halidine fiha kada dođe u Halidine fija, braćo moja, to je znači tačka, sigurno. Vječno, nema sumnje. Oni ameđerul amilin, kaže uzvišeni, a divne li nagrade za one koji budu tako radili. Divne li nagrade za one koji budu tako radili. Večeras šetam, ne šetam, <laughs> ću šetam, pa ja šetam. Hodam Sarajevo. Evo je se imam gledat, nisam. Budnim okom pratimo ovaj glav, jel tako? I kažem, braći, pogledajte. Ne možemo koraka napraviti nigdje. Jel tako? Mi jesmo dio ovog naroda, tu živimo, ne mogu ja se, nisam ja marcovac. Ne mogu ja u kuću, ne mogu oći povaditi. Prvi, drugi, treći okreće, borimo se, tako? Vi znate koji ste ovdje najbolji, kako vam je? Da vam pomogne. Kažem, braći, jer vi vidite da da ovo nisu naše ovce. Vidiš da ne poznate nam. Trg Alije Zedbjegovića, Sarajevska ulica, Franca Ferdinanda, nije ovo za nas. Da, ja kažeš, ulica Franca Ferdinanda, ma kakva ti je to ulica? Viš da? Tebe briga za Franca. Nije ovo za nas. Vidiš i ovo lišć, evo sad je lijepo zeleno, oni su to namaskirali, dođe jesen, sve požuti. Nije ovo za nas. Puši onaj vjetar, ide trnje u oko auta, ona gasovi. I rekao, braće, vidi, ako boda kavak, uđemo u džennet, nišala, pa hajmo prošetat, volim, obroncima. Pa, tja, pa kažem, gospodar naš, taj je na more. Svaši da imamo sve. Kada je toga, ajmo sad malo. Lijevo, desno. Pa kažeš, gdje one dvi plave, nek malo izmasiraju. To, su na, to je za nas pripremljeno, braćan. Ovo je šerijat, ja govorim ono što je šerijat. Rasul Alisa to selam opisivo je hurije. To ćemo sljedeći put, detaljno i precizno. Nema šta tu. A naše žene su komandanti u džernetu. Njima. One će biti još ljepše, tak? Pa vaštama krenemo. Voće sva, koje hoćeš? Nema PDV-a, nema ništa. Banana, evo je nema boli, nema rada, nema pera, jel da? Nema cigle, Bri, ništa. Ma što oko nije, ne, i što hoćeš zamisli, jer ti ne možeš zamisliti, što što ti zamisli da tijela ne može dati. Allah ti stvorio mozak da misliš i sad ti misliš da si pametan. Ko ti je mozak stvorio trombecu jedan. Evo vi danas kao, ovi što on, on je pametan, pa komu je stvorio mozak? Isti čuo za kuranski ajit i počeo na Adema nazivima svi stvari. Isti o Alima. Adem ali sveta slama, Alim. Meleci ne znaju, on zna. I ovi danas znaju. šta mama. Putalo je. Allah ti stvorio mozak i ti misliš da možeš nešto dok ući iznad Allaha. Ti znaš nešto. Šuti, ba. Ti koliš nisi, nema te nigdje. Pa uđemo tamo i kažemo, e braćo, hajmo sad prošetak, kud hoćeš? Obrolcima, padinama dženeta, njivama, grožđa, soka, mesa, hrane, hladovine, posteljine od ibe i kadife, sećije one ugodne. Sluge dolaze mlade uvijek. Pa ljudi ljudski, i ti hoćeš ovdje da se, staš ovdje, staš ovdje džavati? računi za struju, za telefon, za internet, granice, policija, ovi, biži odavde, ba. Biži. Ha? Ma tu je, biži, nismo mi za ovog ljudi, šta vam je? Ne možemo se uklopiti nikako. Samo smo ovdje prođi, uzmi hrane i naberi. A tako? Eh, Allah te barke tala je pripremio dženet za ove. Ali vježba i priprema i treninzi su ovde. Nemojte to zaboraviti. Ovdje treniramo za onaj svijet. Kad kažem treniramo po navnim znacima. Jer ovi treninzi su skupi, ali dobro plaćeni. I vi vidite kada Allah opisuje narode prije nas, koji su ušli u džennet, tako, kada je Musa, ali sato selam, ubio čovjeka, tako, pa je ponovo strevo se za po istu situaciju i dolazi iz kraja grada jedan. Ja, kaže, vjerujem u Musa. Allahu akbar. Ubiše ga odmah. Pa Allah opisuje, kaže, on je rekao, čim su dobili, kao sreće da moj narod zna. Šta mi je Allah pripremio? <laughs> A zamisli kad Allah pripremi. Znaš ti kako izgleda ta sofra? Ne znaš, ne znam ja. Ali eto da... Kad Allah pripremi sofru u džernetu, možete mi što u sofru ljudima. Velika sofra, svi ćemo sjest ako voda. Molimo da sjednemo za njega. Amin. Amin. Amin. Sjediš do tebe, Adem, ali sada se vam. Selam aleikum. <laughs> U, da ome, da te zagrli, stan moj. Ovaj, ja. Sofra velika. Hrane, jela, pića. Nema tugovanja, nema gladi. Žene, hurje, tvoje žene, poroca, djeca inšala. Nema briga, nema ništa. To je, braćo, život za nas bel tu sirun al hayat dunya a vi više volite život na ovom svijetu Allah kaže vel ahiretu hayru wabka ovde je prevedeno ona je za vas bolji nije bolji on je jedini pogrešno reći bolji i ako je bolji znači ovaj dobar ovaj nije dobar jedini ona rijeke vino med Mi sve ono što duša voli. A ništa ti ne trebaju pare. Nema kasa ona. Kak? Ti samo pomisliš što si lazi dobro. Ja ako voda kad uđem u dženeta, molim vala da nas sve zajedno vede. Ja volim puno grože. A evo, tamani grože, sad skupo, gledam šest maraka kila. Jesu bezobrazni. Allah sve stvorio, više tako, e kad uđe u ženet, gospodar moj, da mi ono grož, ja ću da ga, a ih čefim. Hoću bazin veliki grož, zub na glavu, ko će mogu zivit. Bobe, on ide baca, ako ne, Imam pravo. Da ono, baš izvrnim se, ko, hađi, ne, a više. Dosta je. E, moja vraća. Ali ovaj ženet je pripremljen za one koji su opisani ovde. Koji se Allaha boji koji more za grijes, za oprost svojih grijeha, koji daju kad ima i kad nema, koji srbu savlađuju, koji ljudima praštaju, sve teško. A ne da nešto, neću mu prostiti, pa kad bi crkao, hoćeš mu. Lakše je, probaj, vidit ćeš da je lakše. Makar je ne bio reci, ma ja sam sve, hajde. Hajde vas, da ono bude, da bude dobro. Da mi prsa budu lahka, ne mogu ja nikako da se ovdje stisnim. Tako? I Allah Tevar Kvetala nije džaba opisao ove ovaj i onda je pripremio žene za njih. Nije džaba. Znači, sigurno su ovo velike stvari i teške stvari koje čovjek mora kod sebe reorganizirati, povratiti. A tako, ove ljetne vrućine sad, i ovi izlasci vi radite. Je tako? Ljeti je puno teži. Slučava se čovjek sa mnoštvom grijeha. I sad nam treba oprosta. Uvijek treba, ali sad pojačajte. Sad će Ramazan. Spremite se za Ramazan. Ovaj Danjaluk. On se stišće svima. Mi, što se tiče ove recesije, ona je Nama je svejedno svakako. Kad bi sve propalo. <laughs> Isto ti ga dojde. O tako, Hamne. Il, ha, ha, ha, ha, Mi se ne bojimo. Zato što, zašto? Zato što je u ovim rukama sve. Sva obskrba je kod njega i ma, puno se iskirao. Da molčemo njega da nas nahrani, da nas napoji, da nam dadne. Ovi ne podstrkaju ko će, sve jedno. Sve vidi, blago nama. Ozbiljno vam kažem. Pa vidite vi šta je islam, ovo je, ovo je vjera za koju na kraju čovjek mora i da život za nju, toliko je lijepa. Jel'de? Stub namaz, vrhuna, džihad. I kad sve to ti poredaš, taj do... E, sad, sad više, taj. Ali ne mereš ići u džihad da bi ginuo. Nije to, nije džihada. Hajmo gin, pa ićemo svi gin. Tako? Kome ćemo žene, djecu? hilafe, državu. I sigurno, braćo moja, da ovaj mjesec Ramazan, inšala, je pun bereketa koji svaki i to je prilika za nas. Malo će biti duže postit, vi koji radite teške fizičke poslove, Allah oni da vam olakša, pokušajte nekako izganjati godišnje odmore i vidjet ćete prvi dan, dva, tri posta kasnije, Znate vi to, jel da, ali da se podsjetimo. Allah olakša, volan. Ono što u Ramazanu moraš i držati da postiš, to ovamo ne moraš i držati kad bi jeo čita dan janjetinu. Jel da je da? Ne moraš. Allah te bar katala je sa nama, a u Ramazanu i van njega sigurno dove muslimana inša te bar katala će primiti prima, ko što mi vidimo danas Mi smo dovoljno tako uvijek da panovi taguti, evo i padaju jedan po jedan. Evo drobi ovo ide i opet mi dalje dobijemo. Hoćemo mi još. Imamo pravo. Tako. Allah te bar ketala uslišava dove svoji robova. Zato ga molimo da nam oprsti. Molimo ga da nam se smiluje. Molimo ga da spanemo u sve kategorije ovih koji su opisani u ajetu. Da budemo od onih koji će davati kad imaju, kad nemaju, koji će ljudima opraštati, koji će moliti Allaha za oprost, koji će srbu savlađivati, da budemo od onih za koje je džernet pripremljen, da budemo generacija muslimana od koje se sljedeća generacija neće stiditi, da budu ponosni što smo im ostavili, jel tako, u nasljeđe miraz Muhammeda s.a.v. očuvan, netaknut, nepipnut, i odbijeno od njega sve što ne valja. I da sa time, sa ovom diplomom dođemo pred svog gospodara. Kao svjedoci. Molim Allah te barke od da ove riječi budu otkoristi ime nimama. Allaha molim da nas u džennetu vede. Allaha molim da nas u džennetu vede. Da nam grije oprosti. Da nas spasi od džehennema. Allaha molim da nas sastavi ovako zajedno. U jednoj od rijeka u džennetu. Da sjedimo zajedno u hladu da se prisjećamo ovih momenata, a to samo što nije nastuplo. Allah molim da nam olakša stanje u kaburu, da nam olakša polaganje računa, da nas poštedi kazne, da nam se smiluje. Allah molim da nam oprosti. Allah molim da pokrije naše sramote. Allah molim da pokrije naše sramote. Allah molim da pokrije naše sramote, da oženi neoženjene, da uda neudate. Allah molim da sjedini srca muslimana. Allah molim da sjedini umet, da svi ustanu za la ilaha ila la Muhammed Rasula. Allah molim da naš život, naši namazi, naši ibadeti, naša smrt bude samo lillahi rabbil alamin. Radi Allaha gospodara svih svjetova. Reku ovo, a molim Allah da oprosti ime i vama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhaneke Allahume bihamdik. Ešadu ilaha ila anta stakurifa etubu lijek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.